Lusim Allahun që lavdatat e bekimet e tij të jenë mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtarë, po vazhdojmë sonte me lejen e Allahut të madhëruar, me pjesën e mbetur të surës El Insan. Sonte është pjesa përmbyllëse e kësaj sure, andaj vetëm një rikujtim i shkurtër lidhe me atë që kemi marrë deri më tani nga kjo sure. Kemi thënë se surja Al Insan me gjithë faktin se është një sure e shkurtër, nuk është nga suret e gjata, megjithatë është një sure shumë kuptimplotë, shumë e thellë e cila realisht ka përfshi gjithë ato që i duhen njeriut, duke filluar nga origjina e tij, nga prejardhja e tij, pastaj duke vazhduar për të përmendur edhe begati që Allahu ia dha, qëllimin e krijimit, rolin e tij, çka duhet ai të arrijë e çka pastaj ka pasi që ta arrijë atë që kërkohet dhe tjera që kemi detajzuar në takimin e fundit. Kemi thënë se në këtë sure, në mënyrë tejet të detajzuar, përmendet shpërblimi i Allahut tebareke ve teala, që realisht është një inkurajim për njeriun që ta ndjekë rrugën e Zotit xhelle xhelaluhu. Dhe në fund të këtij përshkrimi, në takimin e fundit, Allahu xhelle xhelaluhu tha, Inna hadha kane lekum xhezaen, wa kane sajukum meshkura. Kjo është ajo që ka të bëjë me shpërblimin që ju takon dhe mundi i juaj është falënderuar. Allahu xhalla xhelalu e ka përmendur se mundi i njeriut që të mbetet i përkushtuar në rrugën e Allahut xhalla xhelalu, Allahu i është mirënjohës njeriut. Dhe pa dyshim se të nderuar vëllezër Gjitha ato më herët që i kemi cek, shpërblimi, bukuritë e xhenetit, detajet e shpërblimeve e kështu me radhë, gjitha janë të rëndësishme, gjitha janë inkurajuese, gjitha janë pa dyshim që ngjallin disponim e gëzim zemrës të besimtarit e të besimtares. Mirëpo, kjo e fundit është kulmi i të gjithave. Që Allahu xhalla u ala thot se mundin tënd Allahu e ka falënderu. Por mendo çfarë begatie, çfarë mirësie. Allahu xhalla u ala që nuk ka nevojë për ty. Madje sikur që e kemi përmbyll takimin e kaluar, realisht krejt ajo që ti e ke arrit është prej Zotit xhalla xhelalu. Ai të ka krijuar, t'i ka jap mundësitë, ta ka jap udhëzimin, Ta ka qaru rrugën, të ka ruajt nga të kqijat, nga të ligat, dhe në fund po thotë, ve kane sa'jukum meshkura. Mundi juaj, mundi juaj, domethonë, këtë mund na e atribon neve, që njeriu të ndihet i privilegjuar, të ndihet meritor për shpërblimin, edhe pse realisht, shpërblimi i Allahut xhelle ve ala nuk është në nivelin e asaj që njeri meriton, është shumë ma naltë, edhe inkurajuese edhe domthon frymëzuese çka dush thuj nga ato që ngjallin dhe freskojnë shpirtin e njerit pra Allahu xhelle ve ala krijuesi i gjithësisë që ka ai krijesa që e adhurojnë se na s'i duhemi fare e dim këtë punë në fund thot faleminderit mirënjohje e posaçme për besimtarin dhe besimtaren që ata shpëtuan veten e tyne Çka fiton Allahu nëse na hymë n'xhenet? Dhe çka mund me humbaj nëse na nuk shkojmë n'xhenet? Absolutisht. S'ka të bëjë kjo fare me te. E tëra është me neve. Shpëtuam dhe shkum n'xhenet, na fitojmë. Ai që s'e arrin këtë, ai ka humbë. Sikurse ka thonë Allahu xhelle ve ala, në hadithin kudsi, Andaj, në kuadër të veprave të grumbulluara të përmbledhura, ai që gjen mirë, le të thotë elhamdulillah. E ai që e gjen të kundërtën, mos ta qorton askë pos vetvetes. Në fund njerit i kthehen tëna. Megjithatë Allahu thotë sa'jukum mundi juaj është i shpërblyer në kuptim të asaj që është i falënderuar Dhe Allahu u është mirënjohës juve për besimin dhe përkushtimin dhe nënshtrimin dhe adhurimin e treguar ndaj Allahu xhelle xhelaluhu. Deri këtu të nderuar vllezër kemi ardhë me këto shpjegime. Nëse kishim me nda suren El-Insan në bazë të, domthonë, tematikave, atëherë mund të ndahet në tri, domthonë, në tri pjesë kryesore. Pjesa e parë e kësaj sure flet për njeriun, realitetin e tij, origjinën, sikurse e ceka, arsyen, shkakun e krijimit, qëllimin, rolin. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë, çka nëse ai e arrin atë që Allahu ka kërku prej tij, dhe çka nëse nuk e arrin? Është pjesa që ka të bëjë me shpërblimin. Pjesa që ka të bëjë me shpërblimin me fundin. Pjesa e tretë, sonte që do të flasim për te, konkretizohet pjesa që ka të bëjë me rrugën që shpije deri tek qaj shpërblim që Allahu foli për të. Në mënyrë pak më të detajzuar, por edhe gjithashtu dijetarët kanë thënë se pjesa e fundit është udhëzim praktik për stabilitet në rrugë të Zotit. Ai që do me ditë qysh me mbet stabil në rrugën e Zotit, mos me lajthit, me mbet i përqendruar, do me ditë qysh, ja, qysh ndodh kjo punë, fundi i surës el-Insan. Dhe me këtë kompletohet krejt ajo çka i duhet njeriut. Domethonë, origjina e tij, roli i tij, që ia ka dhonë krijuesi i tij, apo, Çka kërkohet prej tij? Të jetë falënderues, sikurse kemi cekë, dhe jo mohues. Çka nëse është falënderues, kjo kjo i takon. Si me arrit kët? Fu pjesa e fundit. Dhe përfundoi ajo që ka të bëjë me insanin apo. E kur bie fjala për rrugën që duhet me ndjek, me arrit deri te ato shpërblimet e mëhershme, cilën rrugë duhet me ndjek robi që Mundi i tij të jetë mund i shpërblyer, që Allahu xhelle ve ala të jetë mirënjohës për mundin e tij. Për cilin mund po flitet? Se njerëzit në këtë dunja japin mund. Ka një që lodhen, s'flejnë, pak flejnë. Edhe, domethonë, nëse krahason mundin që japin, pavarësisht për çka po, po, po flas për mundin, angazhimin që japin, Të kompleksojnë, larg është. Por a është çdo mund i falënderuar? A është çdo lodhje e shpërblyer? Jo. Prandaj Allahu xhelle ve ala suren Gashije përmend se ditën e gjykimit do të ketë ftyra të lodhura nga puna, nga angazhimi, nga mundi, mirëpo tasla naren hamije. Fundi do të jetë zjarri që djeg, Allahu na rujt. Prandaj, është shumë me rëndësi njeri me ditë, derisa në kësaj bote, ai jep mund, angazhohet, lodhet, mundi i tij, në favor të cilit qëllim duhet të jetë, dhe cila është rruga e duhur që garanton që mundi të jetë i shpërblyer. Allahu thot: "Inna nahnu nazzalna 'alejka al-Kur'ana tanzila." Ne ta kemi zbrit ty Kur'anin. Domethonë rruga jote që duhesh me ndjek ti për me ardh që atje që folëm më herët te shpërblimet e te detajet e xhenetit është Kur'ani. Padyshim. Ky Kur'an, ky libër, këtu e ki krejt çka duhet me shku deri tek Allahu xhelle xhelaluhu. Është udhërrëfyes. Prandaj Allahu xhelle ve ala në njoftimin e parë që ia bëri krijesave për librin e tij tha huden. Më së pari kur foli për libër tha është udhëzim. Udhëzim është hartë orientuese në dunja, ka duhet me shku, t'i mëson rrugët, kthesat, ndaljet, furnizimin, pengesat, sprovat, gjitha këto t'i kallëzon ky Kuran. Mbas ti e din, domethënë, cilën rrugë duhet me ndjek, pastaj stacionet e rrugës, pengesat e rrugës, çka të ndihmon në rrugë, me çka m'u furnizu në rrugë, shoqëruesit e rrugës, penguesit e rrugës, gjitha këto janë në Kuran. Dhe Allahu xhelle ve ala kur tha për Kur'an tha Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila. Ne ta kemi zbrit ty Kur'anin tanzila. Kjo tanzila në fund ka të bëjë me zbritjen. Ta kemi zbrit ty Kur'anin me zbritje. Në kuptim ka zbrit nga Allahu xhelle xhelaluhu. Kjo pjesa e dytë që ka të bëjë me zbritjen Me ardhjen e Kur'anit tek njerëzit përmes Xhibrilit tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e prej tij pastaj tek ne i ka dy kuptime. Kuptimi i parë është se Allahu xhelle ve ala thotë ne e kemi zbrit. Domethënë s'ka pikë dyshimi se është prej Allahut xhelle ve ala. E para, që t'jep një garancë, t'jep siguri, që me e ndjekë këtë rrugë. Dhe gjithashtu e dyta ka të bëjë me kuptimin e gradualitetit. Ne ta kemi zbrit ty këtë libër në mënyrë graduale. Domethënë ka zbrit për 23 vjet që i është përgjigj situatave të caktuara, dilemave, pyetjeve, problemeve. Dhe varësisht nga këto ka zbritur Kur'ani. Dhe ky gradualitet nënkupton se Ndjekja e rrugës së Kur'anit është e vazhdueshme. Jo përnjëherë e vrullshme. Jo euforike, por është në mënyrë të organizuar. Po na ta kemi zbrit ty Kur'anin gradualisht. Kjo ka qenë në kohën e pejgamberit sa. Prandaj aspekti i gradualitetit tedarruxh është i ndërlidhur me zbritjen graduale, kjo ka marrë fund, apo, a ka tash zbritje graduale, s'ka, ka marrë fund, Kurani ka zbrit, po ka zbrit gradualisht. Kemi praktikim gradual, varësisht nga mundësia, rrethanat, koha, e kështu me radhë, apo. Dhe kemi pastaj kumtim gradual, dhe shpjegim gradual, të Kuranit varësisht, domethënë, qysh është mundësia, rrethanat e atij që po i flet, e kështu me radhë, Dhe gjitha këto kanë të bëjnë me gradualitetin. Edhe pse të gjithë si muslimanë e pranojnë se feja duhet të jetë graduale, edhe e shpjeguar edhe e praktikuar, mirëpo pastaj në detajet e këtij shpjegimi ka shumë interpretime dhe mospajtime që nuk është tash situata na këtu me i sqaru. Por Allahu po thotë, Kur'anin ta kemi zbritur në mënyrë graduale. Që ky gradualiteti nënkupton dy gjëra. Vazhdimësi, do të gradualisht ditë për ditë. Që i bie se ti duhet çdo ditë, çdo ditë të jesh në kontakt me këtë libër, me lexim, me marrë mësime, me meditim, me punë, me atë çka kërkon ky libër, në mënyrë graduale, se nuk mundesh për një ditë Kur'an me zbatu, a mundesh? Nuk mundesh. Nuk mundesh Kur'anin komplet për një muj me zbatu, nuk mundesh, apo. Ngase jeta sjell gjëra të ndryshme, dhe për çdo situatë, dhe për çdo rrethanë, dhe për çdo kohë, dhe për çdo gjendje, dhe për çdo pytje, dhe për çdo dilemë, dhe për çdo kërkesë, dush me marrë përgjigjen nga fjala e Allahut tebareke ue teala. Andaj nënkupton gradualitetin në kuptimin e vazhdimësisë e para, po edhe e dyta në kuptim të mundësisë. Për shembull, ka disa obligime që janë obligime, po ti tash s'mush m'i zbatu ato. Don pak kohë për shembull ë ti lexon Kur'an që zekati është obligim. Apo po ti s'ki mundësi me dhon. Punon, gradualisht fiton, pastaj jep, kur të jepet mundësia. Ai si obligim është, por që ti tash ta kesh obligim me zbatu, shkon më graduale. Edhe pastrimi dhe ndërtimi i njeriut shkon më graduale. Ka shumë vese që Kurani i qorton, virtyte që Kurani kërkon që të instalohen në jetën tonë. Përnjëherë s'munësh, e pamundshme është. S'munësh sot me lexu Kuranin me pa, dhe cilësitë e besimtarve, njëzet, sa ba ki për një muj. Vështirë është. Por ajo që kërkohet me gradualitet është, pra mu ajo që e ceka, vazhdimësia. Nëse njeri punon në mënyrë të vazhdushme, çdo ditë, punon për me realizu, ka një qëllim të caktum, ka një obligim të caktum, ka një, me lejen e Allahut e arrin, apo. Andaj, Allahu thotë ta kemi zbrit ty, Kur'anin në mënyrë graduale, domethënë hap pas hapi, ajet pas ajeti, shpjegim pas shpjegimi e kështu me radhë. A kjo kjo Kur'ani është rruga. Kur'ani është udhëzimi. Dhe Kur'ani është faktori kryesor i stabilitetit. Nëse besimtari në baza ditore lexon Kur'an dhe mediton rreth ajeteve të tij, dëgjon shpjegimet e tij, me lejen e Allahut çdo ditë merr dozën e mjaftueshme që i garanton stabilitet. Mirëpo kur ndahet nga Kur'ani, realisht s'e ka marrë dozën e duhur të fuqisë për të mbet stabil, lehtë lajthit dhe erërat e dunjas e bartin dhe shëtitin shumë më lehtë. Pastaj Allahu xhel-le ue ala Fillon tash me udhëzime praktike. Ta në Kurani është rruga juaj, po në rregull, kjo është e përgjithshme, Kurani ka shumë rregulla. Tash të na udhëzojë Allahu xhelle ue ala, dhe kjo është nga, mund me thonë, dobitë ma të mëdhaja, Nga udhëzimet më të rëndësishme që i merr besimtari për rrugëtimin e tij stabil, të vazhdueshëm deri në arritje tek Allahu tebareke ue teala. Janë dy. Kurani është rruga, është e vërtetë, Kurani është udhëzimi, Kurani është Don kërkon ai gradualiteti që Kurani po ta jep atje, nganjëherë na ngutemi me arrit një qëllim, na ngutemi, bo sabër. Dhe Allahu kur tha duro, shiko çka tha, fasbir li hukmi rabbik. Duro në çka? Në gjykimin e Zotit. Jo në gjykimet e tua, personale. A po njeriu kur bën sabër, mirë, kush e ka gjyku këtë situatë që duhet me bo sabër, ti vetë, ti s'je gjykatës. Gjykatës është Allahu xhelle ue ala, Ai gjykon për sabrin ton, Ai të kallzon kur me bo sabër. Dhe Allahu tha, bo sabër në gjykimin e Zotit. Cilin gjykim? Gjykimet e Allahut janë dy lloje. Gjykimi i tij që ka të bëjë me caktimin e tij, gjykim kosmologjik. Ato që Allahu e cakton, bo sabër. Të godet noj sprovë, e ke një mangësi, del një pengesë, del një problem, fasbir. Pa sabër s'ka. Nuk mundesh pa sabër. Edhe sabri i dytë është Sabri i gjykimit të Allahut sheriatik, fetar, që Allahu ka kërku prej neve në Kur'an, me zbatu diçka ose me u largu prej diçkafit. Dhe këtu janë tri llojet e sabrit që ky ajet i ka përmbledhë. Sabri, durimi që duhet në zbatimin e obligimeve. Durimi që duhet në largimin nga të këqijat, të ndaluarat dhe sabri që duhet në caktimet e jetës që Allahu xhelle ue ala i ka caktuar. Krejt këto i përfshin fjala fasbir li hukmi rabbik. Ti duro në gjykimin e Allahut tebareke ue teala. Atë që Allahu ka gjykuar për diçka, për veprim, largim, abstenim, lëvizje, qetësi, çka të koftë, ti tregohu i drushëm. I drushëm me kuptimin fetar, që nënkupton veprimin, ose nga njerë abstenimin, nga njerë largimin, format e caktuara qysh kërkon udhëzimi i Allahut me bo, me bo sabër. Wala tuti minhum athiman eu kefura. Allah u tha, e në këtë rrugëtimin tënd, ruaju, ruaju nga Thirrjet për të lëvizë nga ky pozicion që vijnë nga athimen eu kefura, nga ai që është mëkatar apo ai që është pabesimtar mohues. Këto dy dy kategori janë të rrezikshme. Njëri është armik i brendshëm, e tjetri është i jashtëm. E të dy palë tentojnë që në forma të caktuara e forma të caktuara me të largu nga rruga e Allahut tebareke ue teala. ose duke e nxit një veprim që nuk e ka kohën, ose duke e pengu një veprim që e ka kohën, forma caktuara. Prandaj, rruga jote është Kurani, furnizimi yt është sabri, dhe pengesat e tua janë njerëzit të cilët mund të jenë mëkatarë, brenda rrethit tonë, besimtarë janë, po mëkatarë, të cilët për shembull, e lehtësojnë mëkatimin. Është mëkatar dhe nuk të stimulon për nënshtrim te Allahu tebareke ue teala. Ose është pabesimtar të josh forma të caktuara që të lëvizësh nga pozicioni i adhurimit dhe i parimeve të besimit. Prandaj, Sabri dhe shoqëria e mirë. Se kur Allahu thotë mos i ngo këta, i bjen që dikënd duhesh me ngu. Dikënd duhesh me ngu. Prandaj nga faktorët e stabilitetit është kur njeriu e ka të qartë kënd do me nguat. Ai që të mëson me Kur'an në mënyrë graduale, din me ju përgjigj rrethanave, situatës dhe kohës e kështu me radhë, që ky është ai që duhesh me ngu. Ai që nuk i merr parasysh këto gjëra dhe të shmang nga rruga e adhurimit, nuk të garanton stabilitet. Kjo është udhëzim i madh i Allahut. Sabri. Për këtë arsye ka thonë Ibn Tejmije rahimullah se nëse meditojmë, shiko kjo është konkluz, konkluz shumë shumë e thellë, shumë e shtrajtë. A din sa është dasht me lexu, me studiu për me arrit te kjo konkluz sot. Ne mund t'na doket e thjesht kur e dëgjojmë, por kjo është konkluzë që ka thonë dikush me mund. Prandaj, thotë Ibn Tejmije, Rahimullah, nëse i analizojmë fitnet, sprovat, turbullinat, problemet që ndodhin në mesin e njerëzve, do të gjejmë se kryesorja është mungesa e sabrit. Ose s'kam pas sabër në veprim të caktum, ose s'kam pas sabër në largim të caktum. Ose kam bo çka s'duhet, ose ato që duhet s'e kam bo. Njona, pa çare nga njëra nga këto dy burime, vijnë telashet. Ose nga ajo që është dashtë me bo një punë, s'e ke bo, ka ardh problemi. Ose një punë, s'është dashtë me bo, e ke bo, vjen problemi. Edhe kur të kqyrsh në tërsi, i bje që sabri është garantuesi që realisht mundëson që të mbeten sprovat fitnet larg neve. Ato mund të ndodhin, mund të ndodhin, nuk mundna me i nalë, ngase kemi thënë Allahu xhel-le ue ala këtë dunja e ka kriju, që të ketë sprova. Mirëpo, që ti të mbetesh i pandikuar nga ato, i palëviz nga pozicioni duhet sabri. Nëse s'ki sabër, mes ti dhe mes fitneve, sprovave, dilemave, epsheve, çka do qoftë, nuk ka mbrojtje. Nëse s'ki izolim, rrëshqet kollaj. A e shika, kjo është udhëzimi madhë, fasë mirë. Mirë, e pamë Kurani, është rruga. Mënyra për me e zbatu Kuranin don sabër. Pa sabër, s'ka. E sabri qysh arrihet? Uedhkur isme rabbike bukreten ue esila, përmende Zotin tënd, e po, andaj kanë thonë dijetarët se, këto dyja janë shërimi i çdo problemi dhe, pa dyshim, rrugëdalja në çdo telashe dhe faktorët kryesorë të stabilitetit në rrugë të Allahut xhel-le ue ala, sabri dhe adhurimi. Këtu Allahu tebareke ue teala ka përmend adhurimin me me dhikr. Për shkak se është i vazhdueshëm gjithmonë. Po namazi mund të bëhet në kohë caktuar, po jo gjithmonë, s'u bën gjithë namaz. Apo. Çdo ibadet mund të ketë shkputje caktuara përveç dhikrit, s'ka shkputje. Në asnjë stat nuk ka shkputje. Gjithmonë besimtari Allahun xhel-le ue ala përmend atë. Gjithmonë. Prandaj ka ardhur me dhikr. Dhe dhikri këtu të nderuar vëllezër ka ardhur i ndërlidhur me kohëra të caktuara. Edhe pse dhikri më s'i thash i njeh limit të kohës. Por këtu ka ardhur fokusi në kohëra të caktuara. Cila janë këto dy kohëra? Bukratan wa asila. Bukratan është në mëngjes. Përmend Allahun në mëngjes. Mëngjesi në çka asocion? Çka simbolizon mëngjesi? Fillimin, ringjalljen, kthimin në jetë pas gjumit apo. Andaj ai që fillimin e jetës, të punëve, të angazhimit, e ka me përmend Allahun tebareke ve teala, realisht e din rrugën që do me ndjek. në xhami për mashkujt, ndërsa për femrat është shtëpia normal. Vlera e sabahut për gratë është në shtëpi. Ndërsa vlera e sabahut për burra është në në xhami. Me fal namaz sabahut. Dhe kjo është edhe edhe dëshmuar. Ai që i rrin gati sabahut në xhami, vëllezër. Domthon Allahu xhel-le xhelaluhu e mbron nga cytjet e djajve shejtanëve, ndryshëm problemeve të caktuara, nga se Pejgamberi s.a.s. ka thonë, kush e falë sabahun në xhami, është në mbrojtje të Allahut. Salimi, djali i Ibni Omerit, Ibni Omeri ka pas dhetë djem, e Salimi ka qenë njoni prej tyne. Edhe ai me një situatë, e ka provoku' hidhrimin e Haxhaxhit. Haxhaxhi ka qenë, e dini, zullumqar i madh, e për pak e ka eliminu njërin sikur gjë hiç, neudhubil-lah. Ka vra njerëz sa ka mujt. Zullumqar, i madh. Edhe ka marrë para veti Salimin, djalin e Ibn Omerit për një kundërshtim që e ka bon. I ka thonë, a e din se muna me të vra? Ka thonë, a e din se nuk munësh me më vra? Ka thonë qysh? Unë po thom, a e din që mund me të vra? Ti po thua, a e din që s'mun me më vra? Pse? Unë, unë e di pse mund me të vra, pse? Do që thom këtë, ama ti prej ku po e din që s'muna me të vra? A po kuptoni dialogun? I ka thonë, nuk di çka ti ki. Dhe që unë e di çka ka thonë pejgamberi s.a.s. e qysh jam po kallzoj. Omeri radiallahu anhu Ibn Omeri, familje sahabe ofta. Ka thonë çka ka çka ke mësuar në shpinë tonë atje? Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush e fal sabahun është në mbrojtje të Allahut. E kom fal sot në xhami, andaj qit garancë kam që ti s'mush me vra mua. Vllezër, njerëzit kanë jetu me këto bindje, njerëzit kanë jetu me këtë përkrahje t'Allahut xhel-le ue ala. Prandaj, Allahu kur thot, fjala e tij është hak, kjo nuk do të thot që njëri për shembull tash me thonë, e po njoni e fali sabahun i ka ndodhë, mos tentoni me i fut në konflikt, hadithet dhe përgëzimet me ngjarjet përjashtime që kanë shpjegimet e veta, na në esencë i besojmë kësaj që ka thonë Allahu xhel-le ue ala dhe pejgamberi s.a.s. Përmende. Ue minel-lejli edhe natën, vazhdimi i ajetit, domethonë, fesxhud lehu, edhe natën, bën sexhde për te. Natën, cilët namaze hynë, akshami dhe jacia. Andaj në këto dy ajete janë përmend pesë kohë të namazit. Janë përmend pesë kohë të namazit. Çfarë lidhje tash ka kjo me ato pak më herët që thamë? Na fillum me Kur'anin dhe te Kur'ani u përmend gradualiteti. Pastaj kalum tek sabri dhe tek adhurimi i cili ishte përmend përmes dhikrit. Tash me përmbledh kët rrugtim na del Gradualiteti i kërkuar është ndërtimi yt me farze, pastaj me nafila. Kujdesi për farzet. E këtë gradualitet dhe këto prioritete të obligimeve të çështjeve madhore, e pastaj të tjerave që nën këto kush t'i mëson, Kurani. Prandaj na e kena për obligim që atë vepër që Kurani e ka konsideru bazike, sikurse kemi cek, strumbullar, epiqendër, qajo me kon qashtu mbi bazën e përcaktimit të Kur'anit, por jo ma me do njerëzit edhe mbi bazën e kushtimisht përvojeve të tyre, aftësive të tyre të caktuara të kufizuara me e lexu aktualitetin dhe realitetin e në bazë të kësaj me i përcaktu prioritetet nga kjo ja aftë. Prioritetet e mëdhaja i përcakton fjala e Allahut xhel-le ue ala. Prandaj atë që Kurani ka bo të madhe, duhet na me bo të madhe. Cili është për shembull, cili është problemi madhor që Kurani shpesh herë e përmend se është problem, është problem, e që nuk e gjejmë njëjtë të shpërfaqur si problem në jetën tonë të përditshme. A ka, a ka kësi shpërputhje në jetën tonë, mes asaj që Kurani thot është problem i madh ky, edhe mes asaj që ne s'e trajtujmë si problem të madh, a ka kështu, ka sa dush. Një nga ato është për shembull, Lufta me shejtanin. Njerëz s'e bëjmë problem këtë punë të madhe. Po. Shiko Kuran non stop po thotë. Ai ju cyt, ai ju mashtron, ai ju bën kështu. Ne jemi sigurt njerëz prej tina. Njerëz prej shejtanit tuten veç noj mësysh mos po i rrok a noj sehire. Se tjerat s'e kanë problem me ta apo. Është më e thjeshta. Ajo tek e fundit është sprovë. Sot ti je i prekur me atë punë, kjo te Allahu s'është problem tek e fundit. Ajo prekje është që s'është problem nëse bën sabër. Ama janë do prekje tjera të dyta të këqija ato, që ato që me më dyna. A është shejtani problem për njerin sot? Shumë problem. A e trajton si armik? Nefsi që e ki mrena, a është problem? A është problem? Kërkesat e tij, a janë probleme? Janë probleme. Po mirë, ku bën pjesë në agjendën tënde ditore, kujdesi për nefsin, pastrimi i zemrës, ku e ka vend, ku e ka, ku e ka rangimin? A po i shihni problemet? Andaj, rruga është e komplikume, nuk është aq e thjeshtë, shiko kërkon gradualitete, rangime, prioritete, sabëre, i ka do sene, edhe pse dy tre ajete, shkurt ajetet janë po, po janë shumë domethënëse. Japin kuptime të mëdhaja. Prandaj, na ta kemi zbritë Kuranin ty, hap pas hapi. Ty i pejgamber ta kemi zbritë, në kuptimin e zbritjes ka marrë fund. Por në kuptimin e edukimit e të formimit, s'ka marrë fund. Ne hala vazhdojmë me u eduku me Kuran. E kur bie fjala për t'u eduku me këtë Kuran dhe për t'u formu, ki parasysh prioritetet, gjërat madhore, obligimet, pastaj shko tutje me tjerat, ngase, ngase kaosi në këtë rang, renditje, realisht, sjell deformim në edukim. Sjell deformim në edukim. Dhe Allahu tha, shiko, përmende Allahun mëngjes, edhe domethënë në fund ditës, po edhe natën, tha më së pari, pesë kohët, po edhe përmende Allahun tebareke ve teala. Dhe pastaj Allahu tha, ve sebbihhu lejlen tavila, edhe madhëroje natën Allahun gjatë. Madhëroje Allahun këtu është namazi i natës. Shiko tash vjen namazi i natës, çka është? Nafile. Është vullnetar. Dhe këto dy ajete të nderuar vëllezër flasin për sabrin dhe adhurimin, të cilat duhet të jenë përbërësit kryesorë të organizimit tonë ditor. A përmendet dita dhe përmendet nata. Qëto dyja, apo dita nata, që kjo është jeta jonë? Andaj, Kurani e organizon jetën tonë. Për ta organizu si duhet jetën tonë, na duhet sabri, na duhet adhurimi. Në kuadër të sabrit kërkohet të mbetemi të përkushtuar dhe të durushëm në Prioritetet, sabër. Ngutet nji ka me i mësu do sene. Po s'po ngutet, i mëson. Po pa i mësu këto s'mun me shku atje. Edhe këtu ka rangim në mësim. Shumë nganjëherë, shumë shpërputhje në, në ndërtimin tonë, po thamë, intelektual, të mësimit të fesë. Din sene që kurrë mos me i ditë, s'bohet kurgjë. Për to. A nuk din sene që ditë për ditë ka probleme meqë ato nuk i din. Kjo çka tregon që kjo? Kallzon që ky nuk e pason Kuranin. Se Kurani nuk mëson kështu me vu. Edhe në kuptimin e mësimit, edhe në kuptimin e adhurimit, edhe në gjithçka tjetër. Për. Organizimi i jetës është me këtë kuran, me këto prioritete dhe në mënyrë graduale, farzet, obligimet, haramet, pastaj me, me domethënë e, e, e, udhëzimin e kuranit. Edhe gradualiteti, edhe përshtatja janë me udhëzimet e kuranit. Nëse, nëse fjala tesbih këtu e ka për qëllim namazin e natës edhe dhikrin, na, a me thonë veç namazin e natës, a me thonë edhe dhikri është. Se mirë është me shti edhe dhikrin. Sa ma tepër e zgjerojmë mundësinë e kuptimit është ma mirë. Prandaj është përfshi namazi i natës, fillimisht, po, gjithsesi. Po pastaj edhe, pastaj edhe kush? Madhërimi i Allahut tebareke ve teala. Allah tha, këtu shiko, ve minel lejli fesxhud lehu, tha natën bo sexhde për Zotin xhel-le ve ala. Nuk tha gatë shumë, nuk tha këtu aptë shumë. Se sexhdeja është pjesë e namazit. Sexhdeja është pjesë e namazit. Prandaj, këtu namazi ka Limit të caktum, sa m'u falë, po. Kur erdh te madhnimi, Allahu xhel-le tha tavila, gat, gat, s'e qiti kufinin, kupton? Aty s'ka numra mo, aty s'ka kohë mo, sa ma shumë gjatë natës, Allahun ta madhërosh, je në rrugë të mirë. Mirë, nëse edhe këtë pjesë të fundit të ajetit e marrim si test, për të shiku tash përshtatjen tonë me udhëzimin e Kur'anit, nata kur fillon? Kur perëndon dielli. E fillon nata që atëherë. Mirë, kur përfundon nata, Kur përfundon nata? Kur del agimi. Sabahu. Nga kjo pikë deri te kjo pikë, le ta themi kushtimisht i ki 10 orë. Se e ndrron ka herë, ka herë 7, ka herë 15, varësisht nga koha. Po mendoj, periudha verore, dimrore, kështu me radhë. Po e marrim një 10-she mesatare, janë 10 orë. Për 10 orë, Për dhjetë orë. Tesbihu i Allahut azza wa jall, madhërimi i Tij, sa përqind të dhjetë orëshit ta ka marrë? A tani sa është muhabeti, e sa eksplorimi në rrjete, e sa debati n' të këqyr, sa kur t'i këqyrsh me orë, apo? Nëse matim, nuk i dimë ka herë. Mirëpo, me pas një si masa, e ke pa për shembull këtu në telefon? të kallxon, tetanë e dini ma mirë se unë, apo sa ke kalu kohë në Facebook, sa ke kalu kohë këtu, të kallxon çka po ta shpenzon baterinë ma së shumti, apo qe, ky aplikacion po ta shpenzon fort, n' daç me e ru baterinë ma shumë, nale këtë aplikacion, apo ky t'i kallxon, ti kurrë s'ta merr mendja, apo që qështu ndodh, Pse ti i habitun në punë, kur të bojsh një lloj rishikimi, thush, jo besa, s'është e mundshme. Nuk është e mundshme. Çka, qaq shumë kom nejt? Qaq ke nejt, vallahi. Se ky nuk din me të bo mashtrim, ky s'din me të thonë ma shumë, se ky me ty s'ka problem, me të bo prej inati. Ky e din qysh e kanë kurdisë, qysh të prekësh ti atje, si të prekësh e regjistron. Na hijmë ka herë, po e harrojmë që janë 20 minuta, 15, 20 minuta, 15, 15 minuta, kur t'i bëjsh për 10 orë, apo, bëjmë 5 orë, apo. E po qe kjo është e që po na lëkund nga pozicioni, apo, të një era e cërë, qysh me konë stabil, sebbih-hu, madhëroje Allahun azza wa jall, shumica e natës të jetë madhërim ndaj Allahut tebareke ue teala, apo. Dhe në mëngjes, pastaj Allahu çka tha, Kjo është rruga e duhur apo? Mirë. A ka probleme në këtë rrugë? Qe ka rruga e Kur'anit, sabër, adhurim, madhërim ndaj Allahut azza wa jall, organizim i ditës dhe i natës, prioritete, qe kjo ke e duhura, mirë. Këto janë kërkesat, praktike për stabilitet. A ka probleme Dojmë qështu me i arrit, qështu dojmë me i bo. Shpërblimin, kënaqësinë, rahatinë, lumturinë, mirëqenjen, qështu me hongër, qe, qështu dojmë me i bo. Mosinkuadrimi i ahiretit në jetën e përditshme është problem elementar në stabilitet. Pse këta nuk janë stabil? Pse këta s'e njek këtë rrugë? Pse këta juhibbune l-axhile? Veç, kanë qef menjëherë atë. Don, tash e lut Allahun, në gjysë sahati me i ardhë. S'i vjen, s'ban dua më atë. Po, don për shembull, krejt këtu me i kry. Po, ai po të thotë në fillim, nuk të kom pru këtu me i kry. A, po, këpë dënë, e ti në është dunjaja, Jo unë e du qështu. Qe kjo e telashe. Kush vetet këtu njerëzit unë jam i lirë. Unë çka të më teket, çka du e muna me bërë. Qe kjo është juhibbune l-axhile. E dojnë, e kjo axhile është të nxituarën, të ngutshmen, të menjëhershmen, të tashmen. Andaj të këtillëve nuk u bën përshtypje premtimet e mëhershme atje. Ai kur des tani mo më hudhni ku doni. Por mendoj që të kënaqna sa jam gjallë, e sa jam në këtë botë, Pastaj shprehet ndryshe për shembull më mirë apo një peshk në dorë në furtere se njëqind n'det t'i japën, apo. Nuk s'i bën përshtypje premtimi, që le qit peshk mos e ha. Njëqind i ki, t'i jep, t'i bi, apo. Do qato një se ata njëqind A e ka problem ky njeri numrin? A e ka problem ky njeri premtimin? Kah e ka problem? Jo sa so për numër, një me njëqind veç me konë shumë mendjelehtë, pranon, ça e ka problem? Premtimin ka frikë se, qata njëqind nuk vijnë të një asë të një se ka apëtën. S'beson botën tjetër, nuk beson në ahiret. Andaj Allah, këtë e bjen problem. të shpjegimit kuranor për ahiretin, e hudh këtë pas shpine. Dhe thotë, mos m'i kallzo këto, lei për masë të. Kjo për lafë. Kur njëni nuk do me dëgju fjalim i cili ja ngjall zemrën, ja kujton udhëtimin, ja kujton të ardhmen, varrin, ringjalljen, e kështu me radhë. Pra hajde vëllezër, kjo është ekstremi, pa dyshim, funi i, një i mohimit, kur e len pas shpine. Dikush s'e len bash pas shpine qështu apo, mas që në krah dyqysh e len. Edhe, edhe do me besu edhe është ashtu dyqysh, edhe thotë po besoj, po dhe s'ka qef tani me i folë për këto sene, po. Sa je i kthym ka ahireti. Këta probleme lapat e kanë lon këtë pas shpine. Kjo është ekstremi. Edhe e dojnë veç këtë dunja. Tash, nga kjo ekstrem, fillojnë njerëzit tash me u kategorizu, a po. Dikush s'e ka bash komplet mas shpine, ka, tash, sa ma tepër ti drejtohesh në të kundërtën e kësaj që janë këta, ma tepër je në rrugën e Zotit xhele ve ala stabil. A po. A po kupton është praktikë që të qëtë kjo? Në këta s'mund me kon stabil, për shkak se të kthym kësajde. Po, nëse je i kthym si këta njëjtë, nuk mundesh me shku në këtë rrugë. Nuk mundesh. Shë një të nërëzër në është normale, a po. Njeri i cili për shembull, e nis një rrugë të caktume, dhe mësë bitash me qytete të caktume, a po, kushtimisht po them, shkon rrugës për Hajde po thom Ferizaj apo? E ku je nis? Me shku, për shembull, thotë nis me shku në Pejë po ti vëllai. Ai mund me shku për okolla e ka Kina del në Pejë apo po po ka rruga që duhet s'mrrin apo. Të ti ja do ti kthy ka kthy shpinën komplet s'munesh apo. Ti je kthy komplet rrugën e kundërt apo. Pra nëse je i kthym ka qëta, adetet e tuja, punët e tuja, mendimet e tua, janë qysh qëta menojnë, a kupton, e do me shku këtu, qysh i bjen kjo punë, vlla. S'përputhet, për me mrri këtu, dush m'u kthy qësajta, a kupton. Normal është këtu, a qysh të i bjen? E ka je i kthym ti, a kupton. Kibla jote e jetës, cila është, a kupton. Jo veç kibla e namazit, po dhe kibla e jetës, kibla e udhëzimit, cila është kibla jote? Nëse është kibla jote ahireti, je kthy ka ahireti që atë, apo? Atëherë pa dyshim se ki me mrri qysh duhet, ki me kon stabil, ngase të tërheq ahireti, apo? Ama nëse je i kthym kësajde, ose herë kësajde, herë asajde, qysh ti mun me mrri, apo? S'mundesh, nuk mundesh. Ja dush me kon i kthym mirë qysh duhet ka kibla, me rrugë duhur, me udhëzime duhura, me pritë duhura, ja edhe kësajt edhe kësajt nuk mundesh, a kupton, e pamundshme është. Ngase sa t'tërheqin forcat shumta, apo, raskapitesh, lodhesh, një t'ngreh kësajt, një t'ngreh asajt, një në tonë, të raskapitin, e humb energjinë, e lanë në rrugës, a kupton. Allahu na mëson që të jemi të kthyer ka duhet, a kupton. Dhe pastaj Allahu thotë, Çka i bjen ky ajet mas braktisjes së botës së tërë? Allahu thotë na i kemi krijuar dhe na i ringjallim ngase në në ë uh, logjikat e juaja pse te Allahu kjo s'vlen po tek njerëzit ma i vështirë është krijimi nga asgjëja se rikthimi. Normal. Ma shtirë është me e, me e shpik një telefon, se kur të prishet me ndreq. Ma është në qëra është ma shtirë. Me shpik është ma, ma problem, se s'ka ekzistu kur ta bajsh. Tani kur është format të ekzistume, tani ma letë është mi shtu ato. Dhe pse për Allahun kjo as, as fillimi, as fundi, s'ka kurfarë rëndësie kjo. Po për njerin, dhe Allahu po thot që, meqë Allahu ka krijuar, Dhe Allahu po i thotë kom me ju ringjall, e thotë nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum. Shadadna asrahum, Allahu thotë domethonë e kemi kriju njeriun dhe ia kemi forcu strukturën, e kemi forcu trupin, apo shko gjithçka është gjithçka është e kompletuar, apo S'po mu çu në kamë, Allah, ishte zvarrit, Allah, më që kish bërë. Dhe Allahu, e kena bo stabil, e kena bo të formësuar si duhet. Dhe kjo është rikujtimi i dytë që Allahu e bën për begatinë që i dha njeriut. Në fillim atje, e patëm, kur Allahu tha, e kemi kriju njeriun, e kemi mësu rrugën, Edhe e kemi bo, dëgjon edhe, edhe sheh, e ai bëhet ose falënderues ose mohues, këtu Allahu flet për begatinë e njeriut të brendshme, që është realisht realiteti i njeriut të shikër. Pastaj Allahu në fund e rikthen këtë begati për t'thonë që edhe aspektin e jashtëm ta kemi përkry, që secili aspekt i jashtëm të thërret, t'i përulesh Allahut tebareke ve teala, dhe t'i nënshtrohesh Atij. Domethonë me lloj, me, me, me, me, me gjenerata tjera. Nëse ju s'besoni, apo, nëse ju s'e ndjekni rrugën, Allahu i zavendson me tjera, po thon. E kështu ka ndodhë. Kështu ka ndodhë. Domethonë, të parët që patën nderën dhe mundësinë me i dëgju këto ajete, ishin kurejshët e Mekës. Po refuzuan. Pasi që refuzuan kurejshët, a mbeti sure Insan e papranuar, e pazbatuar, e pakuptuar, a mbeti? Jo, absolutisht. U tejkaluan kollaj, u zavensuan letë, E kështu ndodh gjithmonë vllazër. Nëse Allahu t'ka begatu me dëgju një kuptim, me kon pjesë e një pune të hajrit apo, shfrytëzoje mundësinë dhe shpejto me mësime që i morëm. Përndryshe, zavendësohesh. Menjëherë, absolutisht, nuk je i pazavendësueshëm. As ti, as unë, as kërkush. Veç Allahu asht nja, atë nuk ka kush e zavendëson, s'ka, as s'ka me pasë, kurrë, se është nja, kul huvallahu ehad, ai është nja, tjertë, ka i zavendëson, ka vdekë pejgamberi s.a.s. Muslimanët kanë ecë përpara, vallë ka qenë thymje e madhe, vallë është thymje e madhe, megjithatë, e kanë marrë veten dhe ecë tutje, dhe kështu duhet me ecë përpara, Jo me mbet në vajtim, në gjendje të caktuara, ec tutje. Vazhdo, shfrytëzoj mundësi që t'i ka çelë Allahu xhele xhelaluhu. Mirë, po ka njerëz që mendojnë që këtë bota e dhëtë i si dhe të përë. Edhe nëse ai s'është dikun, këtë ka në veç kretë. Jo, Allahu, siç është të. Dhe kjo e thënë arrogancë e njeriut. Ky tregim i Kuranit tregon se Allahu xhele xhelaluhu zavendëson. Edhe ky zavendësim ka ndodhë edhe me kurejshët. Si fis nuk dashtën komplet, edhe pse shumica e kanë pranu, po si fis nuk dashtën me u nderu. Elitarët e kurejshve refuzun. Ia dha Allahu këtë fe fiseve tjera arabe. Po edhe arabët kur s'dojnë, ia dha Allahu xhelal tjerëve. Shumë nga dijetarët e islamit, s'janë arabë. Madje gjashtë përmbledhës të koleksioneve më të mëdha të hadithit. Nuk janë arab, as Buhariu, a, e tjerë me radhë. A, du të them që sa ka pas nxjerr njerëz që s'kan qenë arab. Dhe këtu Allahu të e hap mundësinë e garimit. Pavarësisht nga cili pozicion je, nëse garon rrugën e duhur, ja kalon shumë tjerëve që mund të jenë në oborr të Qabes atje. Mundesh. Mos e nënçmo veten kurrë, prandaj mundësitë që i ki, shfrytëzoji si duhet, ndjeke rrugën e duhur, mbrin shpejt, mbrin shpejt. Edhe na kena pas rast me pa njerëz që për shembull kanë jetu kohë të gjatë në mohim, në ateizëm, janë bo musliman, për tri katër vjet, je habit çfarë ndryshimi ka bo, flet arabisht, e ka msu Kuranin, Të kallzon për fe ty që babë e babgjysh musliman i ke pasë. Apo? Pse? Ka ec ai. Ka ecë tutje, pse rreth ai nuk vjen nga ambient i tillë, s'ka prejardhje islame. Po kjo s'e ka pengu fare. I ka shfrytëzu mundësitë që i ka pasë, kapacitetin, ka ecë tutje. E shumë tjerë që ndoshta kanë lindë babë e babgjysh musliman, ai bëhet mësuesi i tyne. S'është feja e kërkujt, ka punë, Allahu thotë andaj na i zëvendësojmë menjëherë. Po e keni periudhë të mirë, e keni infrastrukturë të përshtatshme të mirë, mundesh shpejt me ecë. S'e shfrytëzon, zëvendësohesh. Allahu na ruajt nga zëvendësimet. Pasi Allahu xhelaluhu thotë inna hadhihi tadhkira. Kjo është tash ka funi i sures El Insan, Allahu thotë krejt kjo çka ju thash, krejt kjo çka e shpjegum, krejt kjo çka e prezantum tadhkira. është një është një këshill, unë po ju këshilloj. Shiko Allahu tebareke ue teala, Zoti i gjithësisë, i gjithëfuqishmi, pra thotë unë po ju këshilloj. Nuk e përdor në një ndonjë imponimi, detyrimi. Kjo është e vërteta, e qartë. Të ka mundësin që një kurani i cili është për shembull në gjuhën arabe, sure El Insan, me lexu në gjuhën shqipe. A të ka mundësin? Po. Sure El Insan pasi e dëgjon në gjuhën shqipe. Ta ka mundësu me dëgju edhe komentin në gjuhën shqipe. A është mundësi? Po. Ta ka jap Allahu xhele ue ala lirinë, që pej shpi vjen deri në xhami, as menja s'shkon që ndodh një e keqe. A po? A s'është mundësi kjo? Të ka jap Allahu xhele xhe këtë mundësi, atë mundësi. Fe men shae ttehadhe. Edhe kush don, mundësinë e ka, me e përzgjedh rrugën që shpie tek Zoti i tij i vetëm. Dhe kjo është një këshillë të nderuar vëllezër, po për me ndjek rrugën e duhur, po diçka tjetër ka nën këtë që du me kuptu e është se, A je i përgjegjshëm? Shumë njerëz vëlla marrin vendime të caktuara apo ndjekin rrugë të caktuara, po pa pikë përgjegjësie. Thosh, mirë vëlla, kjo rrugë tani që ki për shembull kushtimisht. Njeri i cili i shpenzon paratë nëpër bastore ose në alkool ose në drogë, në punë të këqija, apo e familjarët e tij ndoshta Nuk kanë gjërat elementare. Vendimi i tij për shpenzim të parave, a është vendim i përgjegjshëm me përgjegjësi plot e ka marr? Çfarë përgjegjësi e kjo? Kjo pikë përgjegjësi nuk është. E me pas pak përgjegjësi ndryshe sillet. E me shembuj të tjerë, të shumtë, mos mos bllokohemi te ky shembull, po dua të them që njeriu gjithmonë duhet me pyet veten e vet. Qy ky vendim që kom marr, a është vlla i përgjegjshëm? Pas një pak, jo, ore, punët e mia, jo, s'është punë e jote, nuk është punë e jote. Në momentin kur gjen punët e mia, është reagim i papërgjegjshëm. Ti je musliman, nuk jon punët e mia. Jo, nëse dikush për shkak teje nashta, veprimet tua të tila që në tuet, flet për fe të Zotit xhele ue ala. E pengon dikush dikon tjetër për mos me kon musliman. Nashta, Një shembull i keq dikun ka irritu një familje. Që ata që kanë bo shembull të tillë, a janë me përgjegjësi? Jo, vallah. Dhe mundësitë jan të shumta, dhe kërkon përgjegjësi. Andaj sillu me përgjegjësi, karshi vendimeve që i merr. Sillu përgjegjshëm, ngase je krijesë me përgjegjësi. Kështu Allah t'ka kriju, apo. Dhe pastaj Allahu Xhele thot Wa ma teshauna Ila en jesha Allah Inne Allah kane alimen hakima Domethënë Allahu e ka jap mundësi E keni mundësinë e përzgjedhjes Mirëpo Që kjo pastaj shiko këtë balans të mrekullushëm kuranor Mirëpo Që kjo tash uh, Ky lajm Se keni mundësi Mos t'u japë ju fort krahun e madh Allahu thot ue ma teshaune illa en jesha Allah, mundësitë e juaja dhe përzgjedhja juaj është brenda asaj që Allahu don, s'mun është jashtë asaj që Allahu don me bo, absolutisht, prandaj e kini mundësi, shfrytëzoje, nëse e keqpërdor mundësinë, apo duke kriju përshtypje se ti bën çka don, shumë gabim e kie bo. Shumë nga më A njeri ju e ka keqë përdu lirin e ti. E ka keqë përdu lirin e ti, apo. Edhe keqë përdu i mirë se ka sirë një, një, një, një nivel që a i përmëllan po që është zoti. Bën që ka të një, jo, Allah. Se pas e Allah që qënë pas taj caktuar e gjera, apo, që të regon që, apo e shënë që së mërë për më kërë që të. Çka e nal lkundjen? Çka e nal shpërthimin? E çka e nal vërshimin? E çka i nal? Absolutisht kurrgjë. Mbetesh i dorzuar edhe i gjunjëzuar karshi madhështisë dhe madhërisë Allahut tebareke ue teala. Dhe Allah thotë, ue ma teshaun, ju keni mjaftushëm mundësi me bo për në durë, në stuj, Po veç me dashtë do të lëzona, Allahu ka dashtë, në kuptim të asaj që të ka spjegu, apo kjo është, apo, a, në kuptimin final, Allahu çka don me ty, ku e din ti çka don Zoti? Ti shfrytëzoje pjesën tonde e që ki jepër, mundësitë tua që ki jepër, që kjo është të a ki mundësi, mu bo i mirë, ki mundësi, ti kshyri punët e tua, pastaj kshyre a po don Zoti tebareke, a nuk po don Zoti xhele ue ala, Dhe Allahu thot fund të ajetit, ajeti i fundit është ky, yudkhilu man yashau fi rahmeti. Në përfundim të ajetit po më herët inna Allah kana aliman hakima, edhe Allahu për faktin që nuk ndodh asgjë pa lejen e tij dhe pa dëshirën e tij, Allahu është i gjithdijshëm dhe është i urtë Allahu për ta ka përgatit dënim të dhimshëm. Pse i qujti zullumqarë? Po mas tanë këtij shpjegimi, tanë këtij sqarimi, gjithë kësoj begatie, kësoj mundësie, apo ftese për pendim, për rikthim, shumëfishim të shpërblimit, gjitha ato begati, edhe për çka? Për çka njeri gjitha këto i len mas shpine? Për çfarë arsye? Për një jetë të përkohshme, për një natë, epsh apo çka do koft. A nuk o zullum kjo? Vallahi zullum është. Zullum është kjo. Zullum ndaj vetvetes ma s'pari apo. Që rreth e privon veten nga gjithë ky udhëzim, kjo jetë e mirë, ky është problem. Për gjë që nuk ia vlen fare apo. Andaj Allahu i quajti zullumqarë. Kështu që i mbet njeriu që ta përdor mendjen, logjikën, ta përdor natyrshmërinë që Allah ia dha, ndërgjegjen e pastër, veshin e tij, syrin e tij për të pa. Edhe pastaj për t'u radhit. Ku je? Te ata që Allahu i mshiron dhe i fal dhe i shpërblen, apo te ata që